어지 ah, Me pega um viral do seu Facebook Check ko nga sino kaya to Putang ina lalaking macho Mamba out na ako Dapat kaso Napabasa pa ako ng comments ng tao Grabe naman yan Kasing laki ng braso Kuya pwede bang Butisin mo na ako Pati may BF eh, pa diba Nung ginagawa mo Sorry na dulas Kanina pa kasi basa to Grabe si Ateng Game na game Paano kaya kung sa kanya gawin Ate okay lang ba sa iyo Nabuntisin kita Sumagot siya Bastos mo Putang ina ka Ang backup nagsidating Nag-explain Gets naman naman daw nila pero it's not the same Kasi sila daw ay nagbibiroan lang nice Kanyang-kanyang trip lang, respeto ng long guys Aba okay din Pag ako bawal ikaw pwede mong gawin Pwede ka mang manyak, bawal kang manyak Pag ikaw laugh trip ako nakaka-offend Galing! Uh. Katatapos ng tumae Dati may bakante, walang tao di nakakadyahe Kahit puro rot ay kampante Kaso paglabas ko ng pinto, may janitor na sumulpot Babae, utapat naman ganun Yung CR panlalaki, may babaeng nandoon Bakit ka andito? Wala ka namang talong Balik ta rin kaya natin ate, okay lang ba yun? Ang sagot ng maldita Wala naman daw mali siya Pero pag lalaki gumawa nun ay mali siya Kasi mas malibog daw lalaki sabay tina Nung ako, bakit nawa ko ng husga kanina? mo na akong kausapin Akin na yung uniform, tara subukan natin Hangarin ay malinis, paglinis lang ang hangarin Ayun may sumampal sa akin, aba okay din Pag ako bawal ikaw, pwede mong gawin Pwede ka mang manyak, bawal kang manyak din Pag ikaw laugh trip ako, nakaka-offend Galing po ba magtanong? Gusto ko lang malinawan Bakit okay lang sa babae na magpaligaw sa marami Pero sa mga lalaki lagi nilang sinasabi Dapat ay isa lang ang aming ligawan Puta ba't naman ganun? Sila lang ba ang merong karapatang mamili? Kung sino ang may pinakamalaki na tite? Kami bawal alamin kung sino ang may masikip na kike Ha? Ang sarap yung sapakin Kaso nga lang tangina bawal kong gawin Pero kayo pwede kasi meron kayong dede Pag nanakit kayo hehe bawal naming dibdibin Pag kayo'y umiyak Lalaki agad ang mali sa mata ng publiko Pwedeng pwede nyong himasin ang dibdib ng lalaki Pero bawal naming lamasin ang suso nyo Okay then Harassment agad Ang lalaki maarte kapag bumalag Sasabihin bakla ka wala kang bayag Pag ikaw ay na-rape Huwag ka nang magbalak Magdemanda Lalo na kung yung babae ay maganda Kapag umiyak ka sila ay tatawa Lalo na pre Dahil wala kang mani Wala na ring maniniwala Okay then Bakit kapag nasa train Obligado kaming kayo ay paupuin May trabaho rin kami Kami ay pagod na rin Gusto nyo? Kayo na lang ay aming kandungin Kung ayaw nyo pumayag edi tumayo kayo wala kayong karapatan na picturean ako At ibang sa internet para ipahiya sa tao May sarili ng pagod, meron pa rin kayong reklamo Equality, ang palaging sinasabi Pero pag binigay ay ang dami pa rin arte Sa ganitong usapan pwede ka lang makisali Pag payag ka ng kapkapan ng gwardya na lalaki Meron kang balat, may balat din ako Pareho lang kaya walang espesyal sa'yo guys Kaya mong gawin ginagawa ko oh Bakit parang gusto mong mag-celebrate ako Pagbabae, breadwinner, wow, puta ang galing Paglalaki, wala lang eh, Langan niya gawin ng mga housewife Superhero ang dating Pag ang tatay nasa bahay, sasabihin niyo ding? Tamad siya at ayaw niyang magbalat ng buto Ang dami ko ba sanang sasabihin sa inyo Kaso pag dinagdagan ko pa ng verse ang rap na to Tatanungin niyo na ako kung babae ba ako Kasi ang pwede na magsalita ng marami ay kayo Aba okay din